بسم الله الرحمن الرحیم در ادامه شروط علت بودیم شرط اول علت این بود که باید وصف ظاهری باشد شرط دوم علت این بود که وصف منضبطی باید باشد این یعنی با توجه به اشخاص و با توجه به حالات فرق نکند شرط سومش امروز ثالثا ان تكون وصفا مناسبا للحكم شرط سوم علت این است که وصف مناسبی برای حکم باشد و معنا ذلك معنای مناسب بودن چه هست میگه معنای مناسب بودن این هست که ان ربط الحكم بهی مظنه تحقق حکمت الحكم مثل الإسكار وصف مناسب لتحريم الخمر لأن في بناء الحكم على هذا الوصف حفظا للأقول من الفساد والسرقة وصف مناسب لتشريع إيجاب قطع يد السارق والسارقة لأن ربط القطع بالسرقة من شأنه حفظ أموال الناس دقت داشته باشید میگه شرط سوم که علت وصف مناسبی برای حکم باشه به چه معنا است معناش این هست که رب دادن حکم به اون علت مذنه این باشه که اون حکمت از حکم چکار بکنه محققش بکنه مذنه این باشه که حکمت حکم چکار بکنه محققش بکنه به وجودش بیاره مثلا مثال میزنه خودش واضح اسکار مستی وصف مناسبی برای حرام بودن شراب هست مستی وصف مناسبی برای حرام بودن چه هست؟ شراب هست زیرا بنا, بنا کردن حکم بر این علت بر مسکنندگی سبب میشه که عقلها چه بشند؟ حفظ بشند زیرا بنا کردن حکم بر این وصف یعنی بر مستی سبب میشه که عقلها از فاسد بودن چه بشند؟ حفظ بشند پس اسکار وصف مناسبی هست در حرام بودن شراب حکمتش اینه که عقلها از بین نرد عقلها از بین چرا شراب حرامه؟ عقل با سالم ببانه نه؟ و دزدی وصف مناسبی هست برای مشروع بودن قطع دست دست دوست زیرا رب دادن قطع به دزدی سبب میشه که اموال مردم چی بشن؟ حفظ بشن ببینید علتی که دست و قطع میکنن دزدیه و خود دزدی وصف مناسبیه چرا وصف مناسبیه سبب میشه که اون هدفی که شریعت خاصه که اموال حفظ بشن فراهم اموال چی بشن محفوظ بمانه. پس شرط سوم این هست که وصف مناسبی باشد برای حکم وصف چی باشد یعنی آقا حکمت رو محقق بکنه مزنه محقق شدن چی باشه حکمت باشه حکمت از قطع دوست چیه اینه که اموال مردم چی بشن در امان بشن حکمت از حرام بودن شراب اینه که عقل چی بشه خب با ولی علتش اسکاره علت چیه پس این اسکار وصف مناسبیه چرا وصف مناسبیه چون اون حکمت از حرام بودن شراب رو چیکار میکنه فراهمش میکنه سبب میشه که عقلش بشه؟ بشد محفوظ بمانه حالا داره ولی این که ما اونو بدونیم یا نه این که مشخص نیست و على بله بدون حکمت بدون جلب منفعت و دفع مزارت نیست خاطر یک مصلحتیه ولی این که آیا عقل اونو درک میکنه یا نه وبناء على هذا الشرط لا يصح التعليل بالأوصاف التي لا مناسبة بينها وبين الحكم وهي التي تسمى بالأوصاف الطردية أو الاتفاقية مثل لون الخمر وسيولتها وطعمها بنابرئين بنابرئين شرط صحيح نيست تعليل کردن به وصفه هایی که مناسبتی بینشون و بین حکم وجود نداره آقا درست نیست که ما بیایم علت تو یه چیزی قرار بدیم که مناسبتی بین اون و بین حکم وجود ندارد مثلا اگر ما بیایم بگیم علت حرام بودن شراب به خاطر اینه که مایه هست این آقا نمیشه علت خوبی باشه چون مناسبتی بین این مایه بودنش و بین حکم وجود ولی بین حرام بودن و بین اسکار مناسبت وجود داره آه؟ اسکار میاد آقا اون از مغزار رو ها رو چکار میکنه بله پس صحیح نیست علت قرار دادن اون وصفهایی که مناسبتی بینشون و بین حکم وجود ندارد اون اوصاف که مناسبت بینشون و بین حکم وجود ندارد بهشون میگن وصفهای تردی های اتفاقی مانند رنگ شراب سیلان بودنش یا تعمش آه بگیم حرام بودن شراب به خاطر تعمشه خب این که علت درستی نیست این که علت درستی بله رابعا ان تكون العلة وصفا متعديا شرط چهارم علت اینه که وصف متعدی باشه این دیگه بشه معناست و معنی ذلك و معنی متعدی بودن اینه که الا یکون هذا الوصف مقصورا على الأصل لأن أساس القياس مشاركة الفرع للأصل في إلة الحكم فإذا علل بإلة قاصرة على الأصل انتفى القياس لانعدام الإلة في الفرع مفرمايات معنای إنك متعدي متعدی باشه این هست که وصف مقصور بأصل اصل فقط در اصل نباشه زیرا اساس قیاس همین است که اصل و فرد در علت با هم در علت حکم با هم چی باشد یکی علت علتشون یکی باشه شریع مشارکت داشته باشند دقت داشته باشید شرط چهارم میگه که علت وصفی متعدی باشه یعنی فقط مقصور و مخصوص اصل نباشه جاهای دیگه هم یافت بشه اگر مقصور در اصل باشه نمیشه قیاس گرفت زیرا اساس قیاس اینه که فرع و اصل در علت با هم چه باشند مشارکت داشته باشند موقعی که اون علت مقصور به اصل باشه دیگه نمیتونیم فرع برش چیکار کنیم قیاس بگیریم پس زمانی که علت قاصر به اصل باشه متعدی نباشه در جاهای دیگه سرایت نکنه قیاسی در کار نیست متعدی به معنی که سرایت بکنه یعنی جاهای دیگه هم یافت بشه این علت جاهای دیگه هم هم در فر هم در سفر مانند سفر سفر یک علت قاصری هست فقط برای کیه مسافر فقط برای مسافره علت لإباحة القصر هذه العلة لا توجد إلا في مسافر سفر علت مباه بودن خوردن روزه هست و این علت فقط در مسافر یافت میشه فهی اذا قاصره علیه لا تتعداه الى غیره کالعامل پس این سفر قاصر بر مسافره و سرایت نمیکنه مثلا در کارگر بگیم آقا این کارگر هم بخوره یا این کارگر, کارگر هم قاصر میکنه میگیم نه چون سفر علتی قاصر هست سفر علتی چه هست و نمیشه پس بر این مسئله دیگر چکار کرد قیاس گرفت و امکان یتحمل المشاق العظیمه فی عمله اگرچه که یک انسان کارگر مشقت بزرگی رو در کارش دارد بخلاف الاسکار فهو غیر قاصر علی الاصل برخلاف خلاف کنندگی چون مسکنندگی کنندگی قاصر در شراب انگور نیست در چیزای دیگه هم چی میشه یافت میشه متعدی تعدی کرده یعنی تجاوز کرده از این جاهای دیگه هم وجود داره خامسا شرط پنجم ان تكون من الاوصاف التي لم يلغي الشارع اعتبارها دقت داشته باشید شرط پنجمش این است که علت از اون اوصافی باشه که شارع اعتبارش رو الغا نکرده شارع نگفته که این علت به درد نمیخوره این نمیتونه علت باشه معتبر بودنش رو الغا نکرده حالا با مثال توضیحش میده که یعنی چی لم یقم الدلیل الشرعی على الغاء هذا الوصف یعنی دلیل شرعی نیامده است که این وصف رو الغا کرده باشد فقد یبدو للمجتهد لأول وهلة أن وصفا معينا يصلح أن يكون وصفا مناسبا لحكم معين ولكنه في الواقع يصادم النص فلا يكون لهذا الوصف اعتبار ولا مناسبة للحكم فمن ذلك اعتبار اشتراك الذكر والأنثى في البنوة وصفا مناسبا للحكم بالتسوية بينهما في الميراث خطأ قطعا لأن الشارع أهدر مناسبة هذا الوصف للحكم المقترح بدليل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين خوب دقت داشته باشید شرط پنجم را میگه اه، شرط دیگر علت این هست از اون باشد که شریعت اسلام اعتبارش رو الغا نکرده باشد یعنی دليل شرعی نیامده باشد و اون وصف رو الغا نکرده باشد میگه در وهله اول چه بسا برای مجتهد یک وصفی مشخص چونین می نماید که صلاحیت اینو داره که وصفی مناسب هست برای فلان حکم ها؟ اما در حقیقت اون وصفی که در وهله اول با ذهن مجتهد که به گمانش وصف مناسبیه در تضاد با یک نص شرعی هست در تضاد با یک چه هست؟ میگه در نتیجه همچنین وصفی اعتبار ندارد و مناسب برای حکم نیست و مناسب برای حکم مثالش اینجا دقت کنید میگه موقعی که مجتهد در وهله اول میاد میبینه که بابا دختر هم فرزند این پدره پسر هم فرزندشه در فرزند بودن با هم چی هند؟ برابرن لذا ارثشون هم باید چی باشه برابر باشه ولی میبینیم که این وصف نس اومده که نه الله متعال گفته که مردها دو برابر زنها چه ببرند؟ ارث ببرند لذا آیا این فرزند بودن میتونه علت خوبی وصف خوبی باشه برای اینکه ما بیایم هم دختر و پسر رو با هم ارث مصافی بدیم میگه نه چرا میگه چون شریعت اینو الغا کرده شریعت اسلام این وصف فرزند بودن رو اعتبار نداده پس شرط دیگر علت اینه که شریعت اون وصفو که در وهله اول برای مجتهد گویی که صلاحیت علت بودن رو داره شریعت اومده باشه اونش کار کرده باشه الغاش کرده باشه اگر شریعت یک وصفی رو الغا کرده باشه نمیتونیم اونو چه قرار بدیم علت پس شرط دیگر علت همینه که شریعت اون رو الغا نکرده باشه بله اگه الغاش کرده باشه دیگه نمیتونیم اینو علت حساب کنیم مانند بنوت که زن و دختر و پسر در این فرزند بودن با هم چیان مشترکن ولی شریعت این واسه چکار کرده الغاش کرد گفت آقا پسر دو برابره دختر یا مرد داره برای زن ارسو میبره از پدر و مادرش بله تا اینجا کار بود درس بعدی که درس خیلی مهمی هست میدونید موضوعش هست راه های پیدا کردن علت خیلی بحث مفیدیه ولی انشاءالله اینو جلسه قبل خواهیم خواهد